katika Ramadhani hii au ni yapi malengo ya Ramadhani yako ya mwaka huu ndugu zangu katika iman kwa nini kuyaainisha malengo kwa sababu mwezi wa Ramadhani ndugu zangu kama tutaumithilisha mfano wake ni mfano wa soko kubwa mall ambayo imefunguliwa ndani yake kuna wauzaji wengi kuna vitu vingi unapoingia sehemu kama hii kama haujaainisha unataka nini unaweza ukajikuta unazunguka kila mlango kila duka kazi yako ni kuuliza hiki bei gani hiki bei gani na unaweza ukajikuta mpaka soko linafungwa haujanunua chochote kwa sababu haukuwa unajua unatafuta nini kila utakachokiona mbele yako ni muhimu, ni kizuri, na pengine fedha ulionayo haitoshelezi kuvinunua vyote. Kwa hiyo ni lazima uyaainishe malengo, na huu ndiyo mfano wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mfano wake ni mfano wa soko kubwa ambalo lina bidhaa nyingi, lakini wewe ambaye unaingia katika soko hili lazima uainishe unataka nini. Ndugu zangu katika imani katika hutuba yetu ya leo inshallah tutataja baadhi ya malengo muhimu ambayo Muislamu anatakiwa kuwa nayo wakati anaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lengo la kwanza katika malengo ambayo Muislamu anayefahamu nini maana ya Ramadhani anatakiwa kuwa nalo tahqiqul ghaya allati min ajliha furidha hadha ash-shahr al-mubarak uwe na lengo la kuhakikisha unayapata makusudio ambayo kwa sababu yake imefaradhishwa Ramadhan anasema Allah tabaraka wa taala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah amebainisha lengo la saum ni kuupata uchamungu enyi mlioamini mmefaradhishiwa kufunga mmeamrishwa kufunga kama walivyoamrishwa waliokuwa kabla yenu lengo la'allakum tattaqun ili muweze kuifikia takwa ili muweze kuupata ucha Mungu kwa hiyo hili ndiyo lengo la Ramadhan ndugu zangu katika imani hakikisha wewe Muislamu ambaye unaielekea Ramadhan kama utajaliwa kuingia katika Ramadhan lengo namba moja ni kuhakikisha unayapata makusudio ya kufaradhishwa Ramadhani lengo la takwa kwa hiyo weka mbele yako lengo la kuipata takwa lakini swali ambalo ni muhimu kaifa tuhaqiqu takwa ni vipi utaipata hii takwa lau ingelikuwa ni kutamani kwamba natamani niwe mcha Mungu natamani Ramadhani iniache nikiwa mcha Mungu kama ni kutamani peke yake ingelikuwa amrun hayyin ni jambo jepesi lakin kaifa tuhaqiqu taqwa ndugu zangu katika iman unaupataje huu cha Mungu jawabu linapatikana katika maneno ya wema waliotangulia anasema bwana mmoja anaitwa Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala anasema kuielezea takwa anta'amala bi ta'ati llah ala nurin min Allah tarju thawab Allah anta'amala bi ta'ati llah ni kujipinda katika taa katika utiifu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin min Allah na hii taa iwe msingi wake ala nuri min Allah ukiwa twaa hii inategemea imesimama katika mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni Qur'an tarju thawab Allah na hili ni sharti lingine wakati unafanya twaa na hii twaa ili iweze kukufikisha katika takwa ukiwa unataraji malipo kutoka kwa Allah na hii ndiyo al-ikhlas an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah na takwa ni kuyaacha yale aliyokataza Allah subhana kujiweka mbali na maasi ala nuri min Allah kupitia maelekezo na muongozo utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ufanye hivyo takhafu iqab Allah unaogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala hivyo ndugu yangu katika iman hili ni lengo la kwanza katika malengo ambayo kila Muislamu anatakiwa awe nayo wakati tunaingia katika mwezi wa Ramadhani kuyapata makusudio ambayo kwa sababu yake Allah tabaraka wa taala ameifaradhisha Ramadhan ayuha almu'minuna ibadallah lengo la pili katika malengo ambayo inatakiwa tuyaweke yawe mbele ya macho yetu katika utendaji tutakapoingia katika mwezi wa Ramadhan maghfiratu dhunub weke malengo ya kusamehewa madhambi kila mmoja miongoni mwetu ana utaraji mwezi wa Ramadhan tunauita ni mwezi wa tauba tunauita ni mwezi wa kusamehewa madhambi haddid ahdafak weka mbele lengo lako kwamba mimi nitoke katika ramadhan hali ya kuwa nimepata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini kaifa tughfaru dhunubuk namna gani yatasamehewa madhambi yako kweli unaweka lengo upate msamaha wa Allah ndani ya Ramadhani Ramadhani kikukuta iwe ni sababu ya kusamehewa madhambi lakini ni namna gani yatasamehewa madhambi aljawabu ala lisani nabii sallallahu alayhi wasallam majibu ya namna gani utasamehewa madhambi anayatoa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardah أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Mtume alayhi salatu wasalam anasema mwenye kuifunga Ramadhan akaufunga mwezi wa Ramadhani imanan hali ya kuwa anaamini ni agizo kutoka kwa Allah hafungi kwa sababu waislamu wamefunga hafungi kwa sababu nitaonekana vipi hafungi kwa sababu na mimi najulikana ni Muislamu kwa hiyo nisipokuwa pamoja na Waislamu nitaonekana si Muislamu la anafunga imana billah kwamba hili ni agizo la Allah na mimi ni mtumwa wa Allah na mimi kama mu'min ni wajibu kutekeleza maagizo ya Allah subhana man sama ramadhana imanan aamini kwamba ni agizo la Allah ni sheria ya Allah ni nguzo katika nguzo za Uislamu lakini jambo la pili akasema wahtisaban ai yahtasibu ajra min Allah anafunga hali ya kuwa anataraji malipo kutoka kwa Allah huyu ndiye ambaye ghufira lahu ma taqaddama min dhambi ndugu zangu katika imani katika eneo hili ni wengi miongoni mwetu inaingia Ramadhan tunaingia katika jumla ya wenye kufunga na hatimaye Ramadhani inamalizika lakini hii shuur hisia hii ya imanan wahtisaba kwamba mimi saumu yangu hii nataraji malipo kwa Allah lakini nafunga imanan billah mambo haya lazima yahudhurie katika akili yako yawepo katika moyo wako daiman kwa hiyo kaifa tughfaru dhunub namna gani yatasamehewa madhambi yako jambo la kwanza amelitoa mtume sala sallama man sama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhambi Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake mtu huyu aliyotangulia ma maana alihtisab alihtisab rajau thawabi inda Allah ni kwamba unatekeleza ibada hii ya saum na ibada nyingine ukitaraji thawabu na malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kaifa tughfaru dhunub ihris an takuna min ahli lailatul qadr ukitaka kupata msamaha wa madhambi ambalo ni lengo la pili tunatakiwa kuingia nalo katika Ramadhan pupia naweka nia na azma kwamba uwe ni katika watu watakaodiriki lailatul qadr kwa maana yake utaupata msamaha wa madhambi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema waman qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atakayesimama lailatul qadri imanan wahtisaba kwa masharti haya mawili imanan billah واحتساب الثواب من الله تبارك وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه jambo lingine katika sababu za kusamehewa madhambi ndani ya Ramadhan ihris ya Abdullah أن تكون من أهل القيام قيام رمضان صلاة التراويح Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi hiyo hiyo ya Abu Huraira ambayo ni muttafaqun alayhi anasema waman qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi mwenye kusimama katika ramadhan na kisimamo kinakusudiwa hapa qiyamu ramadhan salatu tarawih wako wengi katika waislamu swala ya tarawe imekuwa tu ni kawaida ni ada kwamba ni utaratibu katika Ramadhan anaingia ana utaratibu wake na mfumo wake atasimama raka nne akimaliza anaenda zake atakaa barazani na kupiga stori hajui thamani ya masiku haya hajui thamani ya kisimamo hiki kwamba ukisimama pamoja na imam mpaka ukamaliza pamoja naye kutiba laka qiyamu laila Allah anakuandikia malipo ya kisimamo cha usiku mzima ni nani katika sisi anaweza kusimama usiku mzima lakini ni fursa ziko mbele yetu ni nani mwenye kutanabahi na fursa kama hizi lengo la pili hakikisha ramadhani inaondoka na wewe umesamehewa madhambi na katika sababu za kusamehewa madhambi hakikisha ni katika watu ambao watadumu na swala ya tarawi weka malengo ya kuswali saum nini siku zote 30 au 29 kwamba usipitwe tarawihi hata moja tena unaanza na imam na unamaliza na imam kwa sababu una lengo ndugu yangu katika imani una lengo la kusamehewa madhambi una lengo la kupata msamaha wa Allah ramadhani inaondoka waqad ghufira laka jami'u dhunubika hali ya kuwa yamesamehewa madhambi yako yote ayuha mu'minuna ibadallah ndugu zangu katika iman katika malengo ya Ramadhani ambayo Muislamu anaweza akayaweka wakati tunaielekea Ramadhan ay yakuna siyamu walquran shafi'an laka yawm alqiyama weka malengo kuanzia sasa kwamba saum na funga ya Ramadhan pamoja na Qur'ani viwili hivi viwe ni viombezi vyako siku ya kiyama upate shafaa ya saum upate shafaa ya Qur'ani siku ya kiyama siku ambayo kila mmoja anataraji apate shafaa ili aweze kusalimika na siku hii nzito ya kiyama ndugu zangu katika iman rawal imam ahmad min hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala as-siyam wal qur'an yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah fayaqulu as-siyam ay rabb منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان حديث متفق عليه Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ibada ya saum na ibada ya Qur'ani kusoma maneno ya Allah viwili hivi vitakuwa ni vyenye kumwombea mtu shafaa siku ya kiyama. saumu itamwambia Mola wake ya Rabbi mja wako huyu mimi nimemzuia kula mchana nikamzuia kunywa nikamzuia matamanio yake mengi vitu vingi alikuwa anavitamani fashafi'ni fi nikubalie uombezi wangu ya Allah kwa mja wako huyu na Qur'ani nayo itasema mana'atuhu an-nauma bil-lail mja wako huyu nilimzuia kulala usiku alikuwa halali anayasoma maneno yako ya Allah nikubalie uombezi wangu kwa mja wako huyu fayushafaan mtume anasema vitakubaliwa viwili hivi ambavyo vitakuwa ni vyenye kumwombea ikhwata iman na maneno haya mtume sala sallam yanaonyesha fadhila ya Qur'ani usiku kusimama usiku unayasoma maneno ya Allah subhana kwani Qur'ani itasema nimemzuia usingizi wake wa usiku lengo la nne katika malengo ya Ramadhan al-itq minan nar ndugu zangu katika imani wakati unaingia katika Ramadhan weka malengo kwamba Ramadhani hii ambayo mimi na wewe hatujui inaweza kuwa ndiyo Ramadhani ya mwisho weka lengo la kuachwa huru na moto weka lengo la kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Ramadhani hii mimi nime, niwe nimeachwa huru na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu yangu katika imani usinyime nafsi yako fursa hii adhima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitoa kupitia maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu wa arda anasema mtume sallallahu alaihi wasallam idha kana awwalu lailatin min ramadan inapokuwa usiku wa kwanza wa mwezi mtukufu wa ramadan sufidati shayatin wa maradatul jinn mashayatini huwa wanafungwa na majini waliokuwa waovu wanafungwa waghulliqat abwabu nari falam falam yuftah minha bab na milango ya moto inafungwa hakuna mlango katika mlango wa moto unabaki ukiwa wazi wafutihat abwabu al-janna falam yughlaq minha bab na itafunguliwa milango ya pepo hakuna mlango unaofungwa wayunadi munadin na anaita mwenye kuita anatangaza ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alsharri aqsir ya baghi alkhair ewe mwenye kuitaka khairi akbil ielekee khairi kwa sababu milango ya moto imefungwa milango ya pepo imefunguliwa Allah ameandaa mazingira almuinati ila alkhair sababu za kukufanya ufanye khairi ni nyingi weka malengo ya kuachwa huru na moto na maana ya itqum minan nari ndugu zangu maana yake ni kwamba Allah tabaraka wa taala pindi akikuacha huru na moto maana yake anakupa taufiki utakufa katika tauhid atakujalia mwisho uliokuwa mwema na hatimaye uipate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba Allah jalla wa ala atujalie ni katika hao watakaopata radhi zake na pepo yake istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد ايها المؤمنون عباد الله wema waliotangulia ilikuwa wanaisubiri Ramadhan na wanajiandaa na Ramadhan kwa shauku iliyokuwa kubwa wanajiandaa na Ramadhan kwa mioyo iliyokuwa na ukweli ndani yake kuielekea fursa ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa sababu walifahamu mwezi wa Ramadhan ni maidanu tasabuq ila Allah ni uwanja wa kushindana kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kujipinda kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala wema waliotangulia ilikuwa maisha yao yote ni kama mwezi mtukufu wa Ramadhan haya ambayo tunakumbushana yafanyike katika Ramadhan kwa salafu salih ilikuwa ndiyo maisha yao mwaka mzima sio katika Ramadhani peke yake al imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala anasema lamma unzilat qawluhu tabaraka wa ta'ala qumil layla illa qalila anasema pindi iliposhuka aya hii Allah tabaraka wa taala anasema kumi laila illa qalila simama usiku kufanya ibada isipokuwa sehemu kidogo ya usiku ndio upumzike asema qama as-sahabatu aman kamilan hatta tatafattaru aqdamuhum masahaba ridwanullahi alaihim walisimama usiku mzima kufanya ibada kwa mwaka mzima mpaka miguu yao ikawa imevimba ndio Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea akitaja sifa zao kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun na anasema vile vile tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun as'alu Allah tabaarak wa ta'ala bimannihi wa karamihi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 واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله